Բարեկամներ, այսօր օգոստոսի 21-ն է, օրը ուրբաթ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա կպատմի Հադրութի շրջանի Ջրակուս գյուղի մասին։ Նրա զրուցակիցն է Ջրակուսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարուհի Բելա Արուշանյանը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք մի անգամից միջազգային լուրերից։ Վիկիպեդիա էլեկտրոնային հանրագիտարանին արգելափակում է սպառնում Ռուսաստանի տարածքում։ Այս մասին է հազանգում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Նման սպառնալիքի պատճառը հանրագիտարանի մեկ հոդվածն է, որում նկարագրվում է թմրադեղեր պատրաստելու եղանակներ։ Աստրախանի շրջանային դատարանը պահանջում է հեռացնել այդ հոդվածը։ Ռոսկոմնadzոր վերահսկողության մարմինը իր հերթին ասում է, որ չի կարող արգելափակել միայն այդ հոդվածը։ Արգելափակում է սպառնում ամբողջ հանրագիտարանին, եթե հոդվածը չհեռացվի։ Wikimedia.ru ընկերության ղեկավարությունը, որը պատասխանատու է Wikipedia ռուսաստանյան սեկտորի համար, արդեն իսկ հայտարարել է, որ այդ հոդվածը չի հեռացվելու։ Google ինտերնետային հսկան հայտարարել է, որ բնական աղետի հետևանքով անվերադարձ կորել է օկտատերերի տվյալների մի մասը, տեղեկացնում է ՌԻԱ նովստի գործակալությունը։ Ընկերության տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կայծակի հարվածից վնասվել է Google-ի Բելգիայում գտնվող տվյալների կենտրոնը։ Հարվածի զոհ է դարձել Google Compute Engine ծառայությունը։ Ընկերությունը վստահեցնում է, որ անվերադարձ ոչնչացել է միայն տվյալների 0.1 100.000 երրորդական տոկոսը։ Փորձագետները պնդում են, որ շինությունը կառուցելու ընթացքում հաշվի է առնել կայծակի հարվածի հավանականությունը, սակայն միանգամից մի քանի հարվածի դիմանալ չի կարողացել։ Կենտրոնում ամեն ինչ լարերով է կապված եւ զարմանալի չէ, որ կայծակի քարակի հարվածը վնասել է օբյեկտը, հայտարարել է Future Tech ընկերության ինժեներ Ջեյմս Ուիլմանը։ Google-ը հավաստիացնում է, որ ուժեղացնի իր կենտրոնների անվտանգությունը, սակայն օգտատերերին առաջարկում է իրենց տվյալների լոկալ կրկնօրինակները պատրաստել։ Ամերիկյան Google ընկերությունը ներկայացրել է ռոուտեր, որն ապագայում հիմք կհանդիսանա ընկերության կողմից ստեղծված տնային էլեկտրոնային էկոհամակարգի համար, հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ OnHub ռոութերը կդառնա ընկերության առաջին արտադրանքը, որը կօգտագործի Google Brillo եւ Google Wave ծրագրային մշակումները, որոնք հարմարեցված են խելացի տան աշխատանքն ապահովելու համար։ Ավելի վաղ, երբ ընկերությունը ներկայացրել է Brillo-ն, ներկայացման ընթացքում ցուցադրվել են սեփականատիրոջ սմարթֆոնից ամբողջովին կառավարվող Google On համակարգի խելացի տան բոլոր հնարավորությունները։ Սպասվում է, որ առաջկա շաբաթների ընթացքում խելացի տան շրջանակներում աշխատանքի համար օպտիմիզացված սեփական ռոութերը կներկայացվի Apple ընկերությունը։ iPhone 6s եւ 6s Plus սմարթֆոնների վաճառքի մեկնարկը նախատեսվում է 2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, գրում է correspondent.net-ը։ Նման եզրակացություններ են արվել միաժամանակ 3 աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Vodafone բջջային օպերատորի բրիտանական ստորաբաժանումներից IT Home հեղինակային ճապոնական լրատվամիջոցից եւ գերմանական Maker Kopf տեխնոբլոգում հրապարակված արտահոսքից։ Apple-ը դեռ պաշտոնապես ոչ հերքել է, ոչ էլ հաստատել է այդ տեղեկությունը։ Ենթադրաբար iPhone-ի հաջորդ սերնդի շնորհանդեսը կկայանա սեպտեմբերի 9-ին ընկերության պաշտոնական համաժողովի ժամանակ։ Սոցիալական ցանցերից ավելի շատ օգտատերեր են նորությունների կայքեր այցելում, քան Google որոնողական համակարգից։ Սոցիալական ցանցը արցանց մեդիայի թրաֆիկինգի գլխավոր աղբյուր է դարձել։ Վերջին տվյալներով սոցիալական ցանցերը տալիս են մեդիակայքերի տրաֆիկի 43%-ը, մինչդեռ Google-ը ապահովում է միայն 38%-ը։ Վերջում մեկ գիտական լուր Մեծ Բրիտանիայում հրապարակված նոր հետազոտության համաձայն էլեկտրոնային ծխախոտները սովորական ծխախոտների չափ վնասակար չեն։ Grumeful Science.com-ը Public Health England-ի իրականացրած հետազոտությունը ողջունել է, որ էլեկտրոնային ծխախոտները մոտ 95%-ով ավելի քիչ վնասակար են, քան սովորական ծխախոտները, եւ որ ազգային առողջապահական ծառայությունը պետք է մարդկանց ծխել դադարեցնելու նպատակով դրանք խորուրդ տա։ Հետազոտության համաձայն էլեկտրոնային ծխախոտները կարող են ներդրում ունենալ Մեծ Բրիտանիայում ծխող մարդկանց թվի նվազման հարցում։ Որոշ տվյալների համաձայն երկրում 2.6 միլիոն մարդ էլեկտրոնային ծխախոտ է օգտագործում։ Մասնագետները ողրել են, որ նրանք գրեթե բոլորը նախքին ծխողներ են եղել, ինչն ապացուցում է, որ շատ մարդիկ օգտագործում են դրանք ծխելը թողնելու կամ նվազեցնելու նպատակով։ Այսքան այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ չեմ ուզում այս կյանքից վերցնել, ես վերցնել։ Ինձ ազատ, իմ անբաժան, իմ ընկեր, իմ ընկեր։ Առանց քեզ քո խոսքերի ով եմ ես, ով եմ ես, ես։ Առանց հաստատ քո հայացքի ով եմ ես, ով them, yes, oh, them, yes, yes.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 ավելի հարմար է։ Իմանում ես, այսին ժամին ինչ տյալվա անցնի։ Հադրուտ գնալի համարել էլի դժվար է, Ընդհանրապես Ավանի հետ մեր կապը կտրված է, տենց է ստացվում։ Մի հարցի համար պիտի մեքենա բռնես 1200 դրամը այստեղից մինչև Ստեփանակեր, 700 դրամ մինչև Հադրուտ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ podcast. եւ աչքերում քոնու could I say? Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Անհավատություն, հավատ, հավատարմություն։ Մարդկային բոլոր գործերում հավատարմությունն ուժի բարձրագույն արտահայտությունն է։ Օնորե դե Բալզակ։ Անհավատարմությունը մարդկային ցեղի ամենասարսափելի պատոհասներից մեկն է։ Ժան-Ժակ Ռուսո, ով հավատում է անմահությանը, նաև անմահ չէ։ Կար Բյորնե, ով ինչ ցանկանում է, նրան էլ հավատում է։ Դեմոսթենես, Եթե քրիստոնյայից վերցնենք վախը, կխլենք նրա հավատը։ Դենի Դիդրո։ Հավատում են այնտեղ, ուր չեն կարողանում ճանաչել։ Լուչարսկի։ Մարդիկ սովորաբար հակված են հավատալու նրան, ինչ ցանկալի է իրենց։ Հուլիոս Կեսար։ Մենք հավատում ենք միայն նրանց, ովքեր հավատում են իրենց։ Շա Մորիս Թալերան։ Ուր չկա հավատ, խախտում է ամեն բան։ Ֆրիդրիխ Շիլլեր։ Մեռած է այն հավատը, որին գործեր չեն հետևում։ Ներսեր շնորհալի։ Մի խախտիր հավատի սահմանները, որոնք հաստատել են քո հայրերը։ Սեբեոս Խաչի հետևում Սատանա է նստած Միգել Սերվանտես։ Աշխարհում կատարված բոլոր մեծ բաները ծնվել են հավատից Լև Տոլստոյ։ Եթե ես չկարողանայի կասկածել, չէի կարողանա նաև հավատալ Տորո։ Այն հավատը, որ կասկածել չգիտե, մեռած հավատ է։ Ունամունտո ոչ մի բանի չհավատալը նույնն է, ինչ հավատալ ամեն ինչին։ Անատոլ Ֆրանս։ Տղամարդու հավատարությունը կարող է ձանձրացնել կնոջը երբեք։ Բալզակ։ Հավատարմությունը բարեկամության գրավականն է, այն ամենաարժեքավորը, որն ընդհանրապես կարող է տրվել մարդուն։ Հավատարմությունը ընկերության պատվիրանն է Էրնեստ Թելման։ Անհավատարմությունը ներում է, սակայն չեն մոռանում Մարի Լաֆայետ, ով հավատարմության երթում չի տվել երբեք, երբեք էլ այն չի դրժի Ավգուստ Պլատեն։ Հավատարմությունն ավելի մեծ վստահություն է ներշնչում, քան տաղանն ու հաջողությունը Ուիփլ։ Shoot շուն հասներին, բարիք մեր շոգով ընդին, ուրման եղնիկ մեր հորին, բարիք մեր շոգով ընդին, ուրման շուն հասներին, բարիք մեր շոգով ընդին։ Ամարային օրախ եւ բարձր դրամատրությամբ կարծիքն է եթերում օրվա մերի թրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Յուբեր Գոթեն ֆրանսիացի ինժեներ, Ջուզեպե Գվարնարին իտալացի ջութակի վարպետ, Ուլյան Մերդոկը անգլիացի գյուտարար, Ավգուստ Բրոնվիլը դանիացի բալետմաստեր, խորեոգրաֆ մանկավարժ, Գար Գեգենբաուրը գերմանացի կենթանաբան, Ֆրեդ Աղաբաշյանը ամերիկահայ ավտոմրցարշավորդ, Կոնսալո Վալասկեսը մեքսիկացի կոմպոզիտոր, Վիսամա Մուչո երգի հեղինակ, Լեո Գուրվիչը ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջեք Ուենստոն Մանա ամերիկացի դերասան, Մորիս Պիալան ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Վիա Արտմանեն լատիշ դերասանուհի, Յան Հոլը ամերիկացի ֆիզիկոս նոբելամրցանակակիր, Քենի Ռոջերսը ամերիկացի քանտրի երգիչ, Փիթեր Ուերը ավստրացի կինոռեժիսոր, Քիմ Քետրոլը ամերիկացի դերասանուհի, Քերի Մոսը կանադացի կինոդերասանուհի, Սերժ Թանկյանը ամերիկյան System of Down rock խմբի երգիչ Սերգե Բրինա, Google որոնողական համակարգի ամերիկացի մշակող եւ համահիմնադիր, Ռոբերտ Լևանդովսկին, լե ֆուտբոլիստ։ Christ,